الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد دراجة براتشو نسمى فالله الله سبحانه وتعالى زبرشلي ono dijelo koje sam vam pokazivao ovdje od šeha Hamid bin Atika rahmetullahi u kojem smo spomenuli znači obaveznost el vala wal bara prijateljovanja sa muslimanima i izražavanja neprijateljstva prema mušicima i kafirima u kojoj smo vidjeli koje su to stvari koje musliman mora imati na umu kad živi među mušicima i kafirima, kad živi u sredinama gdje provladava širki kufr. I zatim smo spomenuli stvari koje izvode izvjere, zatim smo objasnili kad insan ima uzr i opravdanje ako izrazi pokornost i saglasnost sa kafirima u njihovom kufru i širku, a kad nema opravdanje, zatim smo objasnili šta znači potlačenost i kako je Allah subhanahu wa ta'ala objasnio potlačenost u svojoj knjizi i koji su to koji su potlačeni. Zatim smo objasnili koji, i kakav boravak među mušicima je zabranjen i koji imaju uzr ako borave među mušicima, a neće da učine hijđru. Ko smije boraviti i živjeti među mušicima? Pa smo rekli da je to onaj koji ispoljava svoju vjeru i izjašnjava se jel tako, u svojoj vjeri i odriče se vjere mušrika, pa smo objasnili šta znači ispoljavanje vjere, pa smo objasnili da oni koji ne mogu da ispoljavaju vjeru, a žive među mušicima, taje svoju vjeru i ne smiju mušicima da se suoče sa njima, da im kažu da se odriču njihovog širka i kufra, da je njima vađib da učine hijđru, a ako ne učine hijđru, a mogu, da im je to haram takav boravak haram, a ako ne mogu da onda spadaju oni koji su potlačeni i koji će Allah subhanahu e, kojima će Allah subhanahu wa kako kaže u ajetu sure Nisa sigurno oprostiti kojima će Allah subhanahu wa sigurno oprostiti ukoliko su potlačeni i nemaju mogućnosti da napusti to mjesto, pa smo spomenuli na kraju propis hijđre za ovakve ljude koji mogu da učine hidžu i rekli da je hijđra ostala do sudnjeg dana. To je ukratko ono što smo sve spomenuli u toj knjizi. Tu knjigu za Allahovu pomoć neka braća kod nas prevode, pa će mi biti drago i zadovoljstvo, znači kad bude prevedena, da vam svima to podijelimo, da imate to, da možete se uvijek vratiti i pročitati. Većina tih stvari koje smo ovdje govorili je snimljena, možete se vratiti i poslušati iako to nije isto, jel tako, ono što smo mi govorili, nekad malo se odmaknemo od onoga što ima u knjizi, ali nismo išli daleko, uvijek je tu oko toga. Tako da se može svaku uvjeriti u ono čemu mi pozivamo i kakva je naša dava. Ovo namjerno spominjem čemu mi pozivajmo kakva je naša dava, zato što oko ove stvari kruže razne priče, nagađanja i tako dalje mnoge stvari mnogima vjerovatno nisu jasne. Zato što naš način i ono što posebno ističemo, mnogima liči na neke dave i neke daje koji pozivaju neispravno, koji dolaze sa određenim propisima i novatarijama i tako dalje. Uglavnom, vi znate da onog trenutka kad smo osjetili potrebu da treba razjasniti pojmove kufra i imana i da treba da se svati ko su mu'mini ako kafir zato što Allah subhanahu wa ta'ala nas tako podučava da to nije isto efemen kane mu'minen kemen kane fasika la jestevun zar je onaj koji je mu'min isti kao onaj koji je fasik nisu isti efe efeneđa'alul muslimine kel muđenimin Ma lekom kefe tahkmun. Zar da učinimo muslimane kao muđrime, kao zločince? Šta vam je? Kako to vi prosuđujete? Nije to isto. I Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da put mu'mina i put kafira je jasno objašnjen u Allahove subhanahu wa ta'ala knjizi. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ Mi tako detaljno objašnjavamo svoje ajete da bi postao jasan put nevjernika, jel tako? Da bude jasan put nevjernika. Pa mora biti jasan put nevjernika. Mora se jasno znati ko su nevjernici, jel tako? A Allah subhanahu ta'ala isto tako detaljno objašnjava i pojašnjava put vjernika i koje su osobine vjernika. I na samom početku smo to spominjali. Osobine vjernika koje su bile osobine vjernika onih prvi, ostale su osobine vjernika do sudnjeg dana osobine kafira koji su bile osobine kafira onih prvi, ostale su osobine kafira do sudnjeg dana. Osobine munafika koji su bile osobine munafika onih prvih, ostale su osobine munafika do sudnjeg dana. Kad smo to počeli objašnjavati, onda smo se našli, je tako, na meti, na meti onih koji su nas počeli kritikovati samo zato što su počeli govoriti o ovim propisima, zato što je za ime iman i za ime kufr najviše propisa vezano. I, na dunja, najvažniji propisi su vezani za to. I na Dunjaluku i na Ahiretu. Jel' tako? Ko ti je mu'min? Ko ti je brat? Koga imaš obavezu pomoći? Koji je kafir? Koga se moraš odreći? Protiv koga moraš izraziti neprijateljstvo? Na Ahiretu najviše propisa vezano za to. Jel' tako? Vezano za kaznu za nagradu, za prijetnju, za obećanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači puno propisa vezano za ova imena. I ova imena se mora razjasniti i moraju se pojasniti. Jel tako? Međutim, naišli smo na osudu i naišli smo na razne priče. Jel tako? Pa su nas zbog toga počeli prozivati da smo tekfirđije, da smo haridžije, da smo ovo, da smo ono i tako dalje. I napadaju nas. Dok u isto vrijeme isti ti koji nas tako napadaju, ne napadaju tako žestoko na kafire i na tagute i na mušrike i ne žure tako da se odreknu kjafira, mušrika, taguta, tako. I nije sad samo ta strana, ima sad i druga strana, jel tako? Oni koji su zalutali po pitanjima imana i kufra i pretjerali u tom pogledu. I nije nas, nimalo mi nije teško da kažem da su pretjerali i cilj mi je večeras da objašnjavanjem ovih nekih stvari Odnosno, želim večeras da, da ukažem na najvažnije greške takvih, da shvatite i da postane jasno da nismo od njih. I to mi je obaveza, šarijatska obaveza. Jer ako se nekome učini da smo i mi na tom istom menheđu i da pravimo iste te greške u menheđu tekfira i objašnjavanja pojmova imana i kufra, onda nastaje problem, jel tako? A Vidjeli smo od poslanika sallallahu alaihi kad god se nekome učini nešto da je vezano za tebe, jel tako? Nešto od sumnjivih stvari da je Resul sallallahu alaihi wasallam žurio da zatvori ta vrata i da prekine tu priču, jel tako? Pa kad su ga sahabi dvanullahi vidjeli sa ženom koja je bila pokrivena, jel tako? On je stao i zaustavio ih i objasnio im da je to njegova žena. Zbog čega? da se ukloni svaka smutnja. Prema tome na neki način obaveza da kažemo, da ukažemo na greške onih koji su pogriješili u menheđu tekfira, da bi se shvatilo istog trenutka da nismo na tom menheđu i da se odričemo tih greški. Da se odričemo tih greški. Zašto? Zato što oni koji pretjeraju u tekfiru nisu nimalo dalje od pravog puta i nisu nimalo boljoj, u boljoj poziciji u odnosu na pravi put od onih koji su pobjegli skroz od tekfira i neće ništa od tih propisa da objasne. Iz raznih razloga, nećemo sad ulaziti u to. Koji žele skroz da zatvore ta vrata pa da se nikako ne zna ni koji mu'min, ni koji kafir i da sve to ostane pomiješano i da ništa ne ostane razjašnjeno i da ostane nejasna situacija u kojoj svako može da udovoljava svojim strastima. A kad se propisi izdefinišu, onda je gotovo. Završen, zatvorena su vrata strastima. Svako ima izbor ili da se drži propisa ili da jasno krši ti propis. Pa, je Resul sallallahu sellem upozorio na svako pretjerivanje. I ovi drugi su se ukomili nama, na nas, jel tako? Pa i od drugi su sigurni taguti i mušrici i nemaju nikakvog zijeta ni uznemiravanja sa njihove strane. Nego opet mi. Pa i jedni i drugi sa ove strane i s ovog aspekta šta imaju veliku sličnost sa Haridžijama za koje je Resul sallallahu rekao šta? Da će ostaviti ehlul eusan. Jel tako? Obožavao se idola i kipova, a da će napadati na ehlul iman. Molim Allah subhanahu wa da nas učini od ehlul imana i od onih koji su na uputi. Zato ću iskoristiti za Allahovu pomoć, da ukažem na ovo, na svako pretjerivanje. Jer Rasul sallallahu alaihi zabranio bilo koje pretjerivanje u vjeri. Iyakum wal gulub, fa innama helake men qablakum, au ahlake men qablakum, al fi Teško vama i pretjerivanje. Ili dobro se pazite svakog pretjerivanja. Jer one prije vas je uništilo pretjerivanje u vjeri. Pa je Resul sallallahu alaihi posebno zabranio pretjerivanje u čemu? Posebno u tekfiru. Posebno zabranio pretjerivanje u tekfiru. Je tako? I upozorio na to. I upozorio na to. U brojnim hadithima Imam Buhari bilježi poglavlje gdje kaže poglavlje kada kaže musliman svome bratu, o kafire, da to zatiče jednog od njih, odnosno spušta se na jednog od njih. I onda bilježi hadis od Ebu Hureyre radijallahu an, e, men kala li kafir, bihi ahaduhuma. Ko kaže svome bratu o kafire, jedan od njih zanoći sa odnosno to se vrati na jednog od njih. Dalje, hadis od Sabit ibn Dahaka, isto u istom poglavlju bilježi imam Buhari, gdje kaže duži hadis, ali na kraju tog hadisa kaže la'nul mu'mini ke katlihi, Ko proklinje mu'mina kao da ga je ubio. Vomen rama mu'minen bi kufrin fehuve ke Ko mu'mina optuži za kufr, to je isto kao da ga je ubio. To je isto kao da ga je ubio u brojnim hadisima, posebno upečatljiv hadis, gdje Resul sallallahu alaihi sallam upozorava na pretjerivanje u tekfiru, je tako? I pogrešnom tekfiru. I u žurbi da se muslimani optužuju za kufr i širk. Gdje kaže u hadisu koji bilježi imam tabarani u kebiru Atahavafu aleikum, Ahvafu ma Ili u tom značenju. Znači, najviše se bojim za vas. Rađul jaqra ul qurana hatta beda alaihi bahđetuhu. Čovjek koji uči Kur'an, sve dok na njemu se ne pokaže ljepota Kur'ana. Sve dok se na njemu ne vidi tragovi tog učenja Kur'ana. Ne vidi ljepota učenja tog Kur'ana. ridauhu al-Islam. i njegovo odijelo bude islam koje nosi dokle Allah hoće. A onda in salaha minhu. A onda izađe iz tog odijela islama. Šta se desi? Izađe. In kao zmija kad izađe iz svoje kože. Izvuče se iz toga. Ispadne iz toga. Izađe iz toga. ila A zatim se okrene na svog komšiju. بالسيف سسابلو ورما ورماه بالشرك اي اوبتوجي غزا شرك كاجي حذيفة ابن اليمان كوي برنسي وي حديث كاجي يا رسول الله ايهم احق بالشرك ايهم اولى بالشرك كوي برتشي دبودي مشرك المرمي ام الرامي اوناي كوي اوبتوجن اي اوناي كوي اوبتوجي غزا شرك فكاجي رسول صلى الله عليه وسلم بل الرامي Mm, čak šta više, onaj koji optužuje za širk, on je preći da bude mušrik. On je preči da bude mušrik. Ovaj hadis također spominje Ibn Kathir u povodu tefsira ajeta وَتْلُ Čita im ajete, priču o onome kome smo mi dali svoje ajete, pa ih je napustio. in selaha, izvuko se iz njih, skinuo ih sa sebe, da tako kažem. Pa su ovo teška upozorenja i velika upozorenja. Zašto? Zato što je kad nekoga nepravedno, mu'mina, optužiš za kufr ili za širk, to je kao da si ga ubio. Zašto kao da si ga ubio? Zašto? Zato što ga optužuješ za riddet. Al Resul sallallahu alaihi kaže: "Men beddala dinahu Ko promijeni vjeru, ubijte ga. Tako? Zato što si ga optužio za ono radi čega treba da se ubije. Jel tako? Ako se ustanovi to da je to tako. A ubijstvo, ubijstvo mu'mina, namjerno ubijstvo mu'mina, je grije koji Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi toliko prijeti za taj grije i takvu kaznu priprema da su mnogi pomislili da je to dijelo kufra. Šta? Ubijstvo mu'mina. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كوبي مؤمنا نامر يقوى كازنا جهنم خالدا فيها وكوي تشذيتشن برد وغضب الله عليه ولعنه يلا سنان قرى السرديو يبروك لوغا وأعد له عذابا عظيما يبربريميو يمو فاليكو أغرومنو كازن السفي يوبو ويستو إذا تكفير إذا تشريك i za tekfir da ga smatraš kafirom ili da ga optužiš za širk. Isto. Isto je to. Zato ovdje mora biti insan šta? Obazriv i oprezan. Da ne pretjera u tom pogledu. Kao što su pretjerali. Kao što su pretjerali oni koji su pretjerali. Pa nas proglašavaju kafirima i mortedima. I nas smatraju kafirima zaboravljajući na ulemu i jehlu sunne, koji se ne odnosi tako prema tekfiru. Gdje kaže Qadi Iyad u svom dijelu Ašifa kaže mora se biti oprezno kod tekfira onih koji imaju neki tevil, znači zbog nečega imaju, zapali su u dijela širka, ali ne zato što, znači sa tevilom, u osnovi se drže islama, ali su pogriješili, protevilili i protumačili dokaze drugačije. Mora se zastati, zato što je tekfir mu'mina muvehida opasna stvar. Bolje je greškom ostaviti hiljadu kafira u životu, nego greškom proliti koliko je čaščica od hiđami muslimanske krvi. Znači nije jednog muslimana ubiti, ne. Bolje hiljadu kafira da ostane u životu greškom nego da proliješ krvi ko što je u čašici hijjami muslimanski. I tako se odnosili. Tako se odnosili prema ovim krupnim pitanjima. Oni koji nas nepravedno i zulmen i zbog svoje bolesti i zbog svojih grešaka u menheđu tekvira koji su nas proglasili kafirima već i tako se odnose prema nama, pozivamo da saslušaju gdje su im, gdje su pogriješili i da se pokaju i da se vrate na menheđ ehlu sunneta na kojem su doskora bili. Pogriješili su u dvije važne stvari i dvije velike stvari i dvije velike osnove. A to je put svih novotara. Svi novotari kroz čitavu istoriju. Šta su uradili? prvo dođu i izmisle neki neku novu osnovu u vjeri. Je tako? Sami nešto skontaju i kažu ovo je osnova vjere. A to ne bude osnova vjere. Ili izmisle neku pravilo u vjeri. Ili im se učini da, da je to pravilo u vjeri. A onda, kogod to pravilo ne prihvati, oni ga tekstiraju. Oni ga protekfir. I to je put svih novotara. A sve novotarije svode se na što? Na Haridije, na Rafidije, tako? Na Kaderije i na Murđije. Sve novotarije svode se na to. Na Haridije, na Rafidije, na Kaderije i na Murđije. Svi su došli sa nekim svojim pravilima, misleći da je to nekakav važno pravilo koje su oni izdefinisali u vjeri, a onda ako ne prihvati to pravilo, uglavnom su ga smatrali zabludjelim, zalutalim i tekfirili ga. Pa sad ispadne da to pravilo koje su oni izdefinisali postane važnije od Allahove knjige i šerijata čitavog i, Muhammed, i sunneta Muhammeda sallallahu Pa kad su Haridžije izdefinisali da je iman jedna cijelina i da se ne dijeli, to im je postalo važnije. Iako to nigdje ne stoji u Kur'anu i u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu To im je postalo važnije od čitave Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi I kogod se sa njima u tome nije složio, tekfirili su ga. A onda iz toga proizilazi da neko ako učini neki mali grije, grije učini, jel tako? Odnosno veliki grije, ali učini grije, Jel tako? Da je izašao iz vjere. A onda bi došli i stvari koje nisu uopšte grije, proglašavali da su grije, pa ko i njih učini, opet ga smatrali kafirom. I čudne stvari o njima, i čudna kazivanja istorija njihova je tako čudna i isprepletena. Čudni, čudna ljudska bića. Da bi došle mu atezile, jel tako? Odnosno jedna od osnovnih novotarija umjesto kaderije mu'tezile. Ili neko nabraja pet, neko četiri. Mu'tezile, da bi došli sa svojim nekim pravilom, jel tako? Neko svoje meselu su izmislili, neko pitanje svoje izmislili. Šta? Došli su i izmislili da je Kur'an stvoren. I onda, kogod neće u to da povjeruje, šta su radili sa njim? Tekfirili ga. Šta su radili sa njim? Ubijali ga zlostavljali, mučili, zatvarali, proganjali. Svatate, braću, ono što su sami izmislili, postalo je preći od šehadeta samog. Postalo je preći od čitavog Kur'ana. Od samog Kur'ana i od suneta Rasula sallallahu Kad bi došli čovjeka da ispituju, nis ga pitali ni za šehadet, ni za namaz, ni post, ni zekat, ni hađ, ni džihad, ni za akidu, ni kako vjeruje Allah ni svojstva, ni zašto nego je li Kur'an stvoren ili nije. Pa na kraju je ta fitna i propala tako. Kad su doveli jednog od šejhova, kaže dobro, ja ću vam odgovoriti, ali mogu li ja postaviti jedno pitanje? Može. Kaže, je li tako Resul sallallahu alaihi sallam ispitivo ljude? Ovaj mora reći da nije. A jel tako Ebu Bekr radijallahu an, kad hoće da ustanovi nekoga, jel musliman ili nije, ili murted, pitao ga to pitanje? Nije. A jel Omer radijallahu an? Nije. A jel Osman? Jel Ali? Nije niko od njih radijallahu an. Pa kaže, ono što nije Resul sallallahu alaihi veselem smatru osnovom vjere. I što je sebi dopustio da propusti. Je tako? Da ne iskušava ljude u tome. I Ebu Bekri, Omer i Osman Ali i svi nisu, znači, dozvolili su sebi da propuste to. I da na tome ne iskušavaju ljude. Vi ste to učinili, šta? Temeljem, osnovnim pitanjem u vjeri. Radi kojeg tekfirite ljude i odsjecate im glavu. Da bi u tom trenutku halifa koji je bio, jel tako, abasijski halifa, shvatio koliki je to promašaj. E tako novotari izmisle pravilo i onda ako im naiđe na to pravilo i ko neće da prihvati to njihovo pravilo, tako se prema njemu odnosi. Tako su ovi došli do pravila. Do pravila koje imam Muhammed ibn Abdul Wahab spominje kao stvar koja izvodi izvjeri. I kaže, ko ne tekfiri i mušrike i sumnja u njihov kufr, ili smatra njihov medheb ispravnim, učinio je kufr. I sam je kafir. Pa su odavde izdefinicali pravilo ko ne tekfiri kafira i on je kafir. Ovo pravilo, šta je ovo? Istina. Ovo pravilo je istina. Je tako? Ko mušrike ne tekfiri. Je tako? Ili sumnja u njihov kufr. Ili smatra njihov put ispravnim. Da je sam kafir tako? Ovo je, braćo, istina. Ali oni su uzeli ovo pravilo. Pa onda uzmu muslimane i kažu koji ne tekviri i on je kafir. I onda su uzeli ovo pravilo i učinili ga od samog šehadeta, znači učinili ga osnovom vjeri najvažnijom stvari u ovoj vjeri. Učinili ga ovo pravilo temeljem vjeri. Je tako? I onda poslije god nekog kafira kojeg su oni zamislili da je kafir, ne protekfiri i on je kafir. I greška je ovdje glavna šta? Što se ovo smatra osnovom vjere, a nije osnova vjere. Znači, smatra se temeljem vjere, smatra se šehadetom samim. A pa nije tako. Jer i sam šejh Mohamed ibn Abdullah i učenjaci nečda nisu to pravilo tako gledali na njega. Iako su ga općenito ovako izgovarali, govorili ko ne tekvir kafir, kafir, tako? I učenjaci prije njih koji su spominjali to pravilo, nisu tako uvijek to primjenjivali. Nego se vidi iz primjene tog pravila da se odnosilo samo na neke stvari. Na neke stvari. Na one koji se ne pripisuju islamu. Nikako. Ne smatraju sebe muslimanima i neće da budu muslimani, jel tako? Da se odnosilo na one koji bi došli sa dijelima otvorenog riddeta, širka i kufra. Jel tako? Pa kad takve ne bi smatrali kafirima, onda bi praktično tjerali šta Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi sallam u ulaž. Ili bi se suprostavili iđma'u, konsenzusu čitavog umeta da je takav kafir. E u takvoj situaciji ko neće i takvog mušrika ko neće da protekviri šta? I on je kafir. Je tako? A kad dođemo do dijela i do stvari oko kojih se razilazimo u pojmanju, da li su uopšte od dijela širka i kufr? Ili su možda stvari koje tek vode širku ili kufr? ili su možda stvari iz kojih obavezno proizilazi ili iz kojih može proizaći širki kufr, onda se ne može ova pravila odnositi na to. Ne može odnositi na to. Pa ćemo spomenuti, kao što su spomenuli. Šej Muhammed ibn Abdul Wahab kaže ko tekfiri mušrike ili sumlja u njihov kufr. Mušrike, vraćam, mušrike. Nije ko tekfiri muslimane nego mušnike. I smatra njihov mezheb ispravno. Kaže isto tako. Murtedi nakon poslanika sallallahu alejhi ve su se razišli, jel tako? U svom riddetu. Nisu svi isti riddet učinili. I vam je poznato. Neki su slijedili Musailemu, eh, el kedaba, lažova, jel tako? Neki su slijedili el esved el ansija, neki su slijedili ovoga i onoga, smatrali ga poslanikom. Neki nisu ništa od toga, samo nisu htjeli da daju zekijat. Odbili su zekijat od vađiba islama, ali tako, od ruknova islama su odbili. Šta, zekat? Pa ih je sve Ebu Bekr radijallahu an smatrao mušicima. Smatrao ih mušicima. Ovi koji su slijedili u Esved al-Ansija i tako dalje, za njeha kaže ovdje da su iđma uleme da su oni svi bili mur, murtedi. I kaže ko sumnja u njihov i on je kafir. A nije spomenuo u ovom kontekstu šta? One koji su odbili da daju zekijat. Zašto? Jesu li oni bili murtedi? Jesu. Ebu Bekr se isto prema njima odnosio kao prema murtedima. Ali zašto ovdje nije spomenuo ko njih nije smatrao? Zašto? Zato što mnogi učenjaci takve koji nisu dali zekijat nisu smatrali i ne gledaju na njih kao murtede, jel tako? I mnogi spominju u svojim dijelima to. Jel tako? Pa su smatrali da imaju ozir, zato što su skoro bili prihvatili islam. I tako, tako govori Imam nebavi u komentaru ovaj muslimovog sahiha. Zato ovdje kad kaže ko sumnja u njihov kofr, i on je kafir, ne spominje oni koji nisu dali zekat, nego spominje oni koji su slijedili Sejlemu, Esved Lansija i tako da. Odnosno ovdje samo spominje selem. Razumijete, vrać, Zato što oko ovih koji nisu dali zekat, nema iđma'a da su svi bili murtedi. Nema iđma'a. Nisu svi muslimani složni oko toga jesu oni bili murtedi ili nešto drugo. Svatate, Pa pogledajte tog odnosa. Pogledajte onog učenjaka na koje se pozivaju ovi kad redu redom tekfire i suho i sirovo. Pa dalje. Kaže šejih Ebu Batin, rahmetullahi Ali, svi muslimani su se složili da onaj ko ne tekfiri židove i kršćane ili sumnja u njihov kufr, da je i on kafir. Iako smatramo da većina židova i kršćana su nezna, neznalice. Pa su kafiri zato što ne, što ne znaju. Ali ovdje nas to ne interesuje, nego gledaj. Gledaj na šta spušta šej Abdullah ibn Abdurrahman Abu Batin. Na što spušta pravilo ko ne tekfiri kafira. Nije ništa uzovo još spomenuo. Nego ko ne tekfiri židovi i kršćani sumnja u njihov širk i kufr. A takvih ima kod nas. Vi znate da takvih ima kod nas. Koji pišu čak tefsire određene ajete pa kažu nisu svi židovi i kršćani šta? Kafiri. A to su naučili po Beogradu i Zagrebu, učeći od najvećih četnika i ustaša o islamu. Od njih naučili da nisu ni oni svi kafiri pa nam to onda hoće da nas tome nauči. A Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno ulema Islama, nas podučava i na osnovu Kur'ana i haditha, šta? Da onaj ko takve ne smatra kafirima, da i on u stvari kafir. Da i on murtad i otpadnik. Pa kaže, šejh, šejhul Islam ibn Taymi, rahmatullahi kaže, onaj ko psuje ashaba ridvanullahi alaih, ili nekoga od njih, i još usto doda da je Alija poslanik ili da je Alija ilah, božanstvo. Ili da je Džibril pogriješio. Šta je pogriješio? U donošenju objave. Umjesto Ali donio Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Kaže, nema sumnje u njegov kufr. Čak šta više, nema sumnje u kufr onoga ko ovakvog ne tekvi, ne tekfiri. Pa gledajte gdje spominje to pravilo i uz kakve stvari spominje to pravilo. Kaže, zatim, ko tvrdi da su svi ashabi učinili riddet nakon, nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi osim malog broja njih koji ne dostižu više od deset, i da su svi fasici, nema sumnje da je kafir ovaj. Čak šta više, nema sumnje da je kafir i onaj ko sumnja u njegov kufr. Pa vidi gdje to spominje. Kod krupnih pitanja riddeta i otpadništva, očitog otpadništva i očitog odbijanja Kur'ana i sunneta. Očitog odbijanja Kur'ana i sunneta. Kaže šehhul Islam ibn Taymi rahmetullahi alaih, prenoseći od Muhammed, prenoseći od Muhammed ibn Sahnona, jednog od imama Malikijskog mezheba, sljedbenika imama Malika, kaže, svi učenjaci su se složili da onaj ko pogrdno govori o Resulu sallallahu mi kažemo psuje ga, pogrdno govori o Resulu sallallahu da je kafir i da je njegov propis kod učenja kod imama da se ubija i ko sumnja u njegov kufr da je i on kafir. Ko sumnja u njegov kufr da je i on kafir. Kaže isto tako šehhul islam ibn Taymi rahmatullahi alaihi Kufr je učinio onaj ko ne smatra kafirom onoga ko ne slijedi vjeru islam. Kufr je učinio onaj ko ne smatra kafirom onoga ko slijedi vjeru islam ili sumnja u njegov, ko ne slijedi vjeru islam i sumnja u njegov kufr. Zatim, ukazuje na drugu stranu, pa kaže šehhul islam Mohamed ibn Abdul Wahab, ima oni koji kažu da onaj koji izgovori šehadet, da ga ne smiješ tekfirit nikako, ne može biti kafir nikako, kogod izgovori šehadet. Kaže, ovaj mora pogaziti ovo što je rekao. I mora doći u kontradikciju, u kontradiktornost. Jel tako? Ne može ovo pravilo do kraja primijeniti. Zašto? Ako mu dođe neko ko negira proživljenje, šta će? Mora reći za njega da je kafir, iako izgovara šehadet. Ili, dođe, iako izgovara šehadeta oba dva, ili tako, ili izgovara šehadete, negira poslanstvo nekog od poslanika koji su spomenuti u Kur'anu, da su poslanici. Šta će, mora ga protekvirati, ili tako, bez obzira što izgovara šehadet. Ili o halal i zinaluk, ili nešto drugo, mora ga smatrati. Ne mislim, kaže ovdje, da će ovaj koji je ovo rekao, šta je rekao? Da ne smiješ tekvirti onoga ko kaže la ilaha illallah. Ne mislim, kaže da će zastati da protekfiri ovakve, kao što sam spomenuo, jel tako, malo prije, ne mislim da će zastati ovaj u njihovom kufru. Osim ako se uzoholi i za inati, osim ako se zoholi i inati. Pa kaže, ko izgovori dva šehadeta i kaže da sad izgovaranju tih šehadeta da mu ništa ne škodi. Jel tako? Ili kaže, ko dođe sa dva šehadeta i klanja namaz i posti, ne smije se tekfirt. Makar ibadet činio nekome drugom mimo Allaha. Kaže, ovaj ovako ko govori, on je kafir. Zašto? Zato što onaj ko izgovara šehadet, klanja i posti. Ako učini ibadet nekome drugom mimo Allaha, šta? Kafir je bez ikakve sumnje. I onaj ko sumnja njegov kufr, i on je kafir. Zato što ovaj koji ovo kaže, tjera u Allaha i poslanika sallallahu alaihi sallam. I tjera ulaž iđma čitavog ummeta. Kao što smo malo prije objasnili. Tekstovi Kur'ana i sunneta po ovom pitanju su brojni. I po ovom pitanju postoji iđma svih muslimana. Nema nikakve sumnje. Ali strasti zasljepljuju. Ali strasti zasljepljuju. Ovo je šta? Osvrt na one koji tekfir sam po sebi smatraju pokuđenim i odvratni. Je tako? A tekfir sam po sebi nije pokuđen. On je šerijatski propis. Tekfir je pokuđen onda kad se griješi u tekfiru i kad se pretjera u tekfiru. Je tako? Kao što ni post sam po sebi nije pokuđen. Kao što ni jedan drugi ibadet nije sam po sebi pokuđen. Ali ako se u tome pretjera, ako se u tome pretjera, onda postaje pokuđeno, postaje neispravno. Jel tako? Kaže dalje, pa ovdje zapazite ovu stvar. Zapazite ovu stvar. Kaže, zato što tjera ulaže Allah subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi sallam i zato što se suprostavlja iđma'u konsenzusu ometa. Pa to je mjerilo gdje se primjenjuje ovo pravilo. Onaj ko neće da protekfiri kafira kojeg je protekfirio Allah, Subhanahu wa ta'ala. I poslanik sallallahu alaihi sallam jasnim i očitim dokazima on u tom slučaju šta? Tjera Allaha i poslanika sallallahu alaihi sallam u ulaž i konsenzus muslimana. I naravno da onda na njega slijedi ovo pravilo ko ne tekfiri kafira da i on kafir, na njemu će se onda primijeniti. Kaže, kad je jad u svojoj knjizi, jel tako, šifa gdje govori o tome pa onda kaže da, oni koji negiraju rububijet Allahu subhanahu wa ta'ala. Braćo, shvatate što znači negiraju rububijet. Kao što su komunisti, jel tako? Oni koji negiraju rububijet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili vahdanijet. Jel tako? Jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili čine ibadat nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Oni su kafir. Jel tako? Pogledajte kakve stvari spominje. Ne spominje nešto što je, gdje, gdje postoji ihtimal, gdje postoji mogućnost da nije to od širka ili kufra, ili da onaj koji je to učinio, da zbog uh, namire i nakane koju u sebi nosi, nije to njegovo dijelo širka i kufra. Jel tako? Ili obožava, kaže, meleke, ili neke poslanike, ili šeitan, ili sunce, ili zvijezde, ili vatru i tako dalje, od mušrika Hinda i Sudana i tako dalje, ili smatraju da uz Allaha još neko raspolaže i upravlja svemirom i tako dalje, i te stvari spominju oni, jel tako, u, u tim slučajevima se primjenjuje ovo pravilo šta, ko ne tekfir kafira i on je kafir, i on je kafir. Dobro. Šta je onda pogrešno ovdje kod njih? Gdje su oni pogriješili? Zato što su to stavili da je to osnova vjere. A mi kažemo da nije osnova vjere. Šta nam je dokaz da nije osnova vjere? Zato što oni sami pravi kontradiktornost svoj, svojoj tvrdnji. Tako? Oni kažu osnova je vjere, a onda dođu i šta urade? Kažu ovaj prvi koji učini širk. On je mušrik, je tako? mi se slažemo, ovaj koji je učinio širk, on je mušrik. Dođe ovaj drugi i neće da protekfiri ovog prvog. Oni kažu mušrik. Dobro, dođe ovaj treći i neće da protekfiri ovog drugog. Ovog drugog, što nije htio protekfiriti ovog prvog. Kažu ovaj treći nije kafir. Što nije kafir? Neće da protekfiri kafira. Zašto nije kafir? Ovo je osnova vjere. Moraš da je primjeniš sad, ako je osnova vjere. Šta će onda reći? Pa ne misli se to tako bukvalno i općenito. Aha, vidi, sad se ne misli bukvalno i općenito, a rekli ste da je od osnove vjere. Onda će reći, nije ulema tekfirila nikad tog trećeg. I kažem, ako je ovo osnova vjere, onda ta ulema sva izišla iz vjere. Zato što nisu primijenili Isproveli osnovu vjere do kraja. Treća stvar, otkud ulemi pravo da ičtihadi u osnovi vjeri? Kad se sva ulema složila da nema ičtihada u osnovi vjeri. Četvrto, otkud te pravo da se slijepo povodiš za ulemom kad je slijedjenje u osnovi vjere zabranjeno? I sva ulema se složila da nema taklida u osnovi vjere. I sve ove stvari koje smo spomenuli, šta u stvari, na što upućuju? Da ovo pravilo nije osnova vjere. Ono jest jedno od pravila i osnova, je tako? Koje se primjenjuje samo ograničeno na određene stvari. Na određene stvari. I onda su došli i primijenili ovo pravilo na nama. I kažu zato što ne tekfirite šeha porču i vi ste kafir. Mašal. Šta vam je dokaz? Kaže, vidiš, neka ulema neč da je rekla ko ne tekfiri turske, one tamo obožavao se kaburova. Je tako? I turske vojnike. Koji ne tekfiri da je kafir koji oni. Maša Turci koji su ogrezli u obožavanju kaburova, činjenju ibadeta, direktno ibadeta nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji su pravi mušici. I ne samo to što su mušici, nego decenijama se bore protiv tevhida. I ratuju najkrvavije borbe vode sa onima koji su nosioci ove dave bili u to vrijeme. Njih ste usporedili sa onim za koje se zna da su većinu svoga života proveli i žrtvovali na putu širenja dave tevhida i islama. I pogledajte te bolesne analogije. I pogledajte ti psihopata koji ne mogu razaznati nikakve, ni u kakve detalje ući. I sve gledaju sa površine. A mi smo na početku spomenuli šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala u detalje objasnio zablude i u detalje objasnio pravi put. Za sve imaju detalje. Kako kaže Ibn Qajim, kod ehlu sunneta je uvijek pitanje, ima pod pitanje, pod naslov, ima detaljno uvijek objašnje, objašnjenje. Ništa se ne posmatra tako globalno i odjednom sve gru. Imaju za sve detaljno objašnjenje kod ehlu, kod ehlu sunneta. Prema tome, ovo pravilo nije tekst ni Kur'ana ni sunneta i nije osnova vjere, nije temelj vjeri, nije šehadet. La ilaha illallah. Dokaza za to je mnogo. Dokaza za to je mnogo. Jer Resul sallallahu alaihi kad mu je Ebu Muavije doveo robinju koju hoće da oslobodi, Šta je pitao Resul Salanic? Gdje je Allah? Ko sam ja? Kad je rekla da je Allah na ti si poslanik, pusti je, kaže, onaj mu'mine. A kako nije Resul Salani Selam zastao da pita, dobro, a jesi li ti učinila kufru taguta? aguta? li tako? Tekfiriš li ti kafira tog i tog? Kako je Resul Salani sele mogao da je tako pusti? Je tako? I smatra mu'minkom, a da ne ispuni ovu osnovu vjere? i da je ne upita za ovu osnovu vjere. Ili, u drugim prilikama, kad dolazi čovjek i pita, a hadis je kod imama muslima u njegovom sahiju, i kaže šta je sa mojim ocem, u nekim predajama sa mojim roditeljima, pa kaže Resul sallallahu u vatri. Vidi ova prilika, ne zna se ta njegov otac, jel činio širk, jel umro u vremenu prije poslanstva ili poslije toga, jel uspostavlja na njim dokaz ili nije, Znači, pitanje je vezano za onoga kad Resul Salah se ne kaže on je u vatri. Ovo, ova situacija je li zahtijevala da Resul Salah objasni ovu osnovu vjeri i da kaže, znate šta, je tako? Osnova je naše vjeri. Šta? Da kone tekfiri kafira da i on kafir. Je tako? Je bio povod ovo, direktan povod? A Resul sallallahu nije džajz da odgodi objašnjenje od trenutka potre, potrebi. Ako je to osnova vjere, to je bio trenutak. Trebaju je da objasni to. A nije nikad to tako objasnio. Kako to onda osnova vjere? Svatate, braći. Znači, ovo nije osnova vjere. Druga stvar. Druga stvar. Stavili su to kao osnovu vjeri. Ako bi tu osnovu vjeri sproveli do kraja, morali bi i imame ove davi, koji su ovo izdefinicali kao pravilo. Jer pogledajte imama Mohamed ibn Abdullahaba, kako piše pismo, gledajte pismo. Kaže mojoj braći, Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, naziva im selam. Al tako? Kaže braći, naziva im selam, a onda kaže, spomenuli ste riječi šeha, misli šehu Islam ibn Taymiye, ko negira tako, tako neke stvari, jel tako, a uspostavljen je nad njim dokaz. Hoće da kaže da oni smatraju da svakome treba iznijeti dokaz, čak i onome ko čini veliki, otvoreni veliki širk, jasni širk. Jel tako? Pa kaže, ovo je čudno. Odnosno, a uspostavljen nad njim, nad njim dokaz. I da sumnjate, pisali ste mi, jel tako, pišete mi, da sumnjate u ove tagute i njihove sljedbenike, da li je nad njima, nad njima uspostavljen dokaz ili nije. Pa kaže, ovo je čudno. Kako sumnjate u to? Kad sam vam to objasnio mnogo puta, pa vidi, on im objasnio mnogo puta da su ovi taguti, jel tako? I objasnio mnogo puta da je nad njima uspostavljen dokaz. Jel tako? I ovi još uvijek sumnjaju u pogledu tih taguta i oni je opet naziva šta? Selam. Znači ne primijet, sam šehul islam ovdje ne primijeni pravilo ovo ko tekfiri kafir i juni kafir. Prema tome šta? I oni onda kafir, jel tako? Ne primijeni ovdje pravilo. Kaže, ja sam to objasnio koliko, mnogo puta da je nad njima dokaz šta uspostavljen je da su oni taguti i njihovi sljedbenici. Je tako? Pa, ako pa kaže, onaj nad kim nije uspostavljen dokaz, to je onaj koji je skoro prihvatio islam ili je odrastao negdje daleko, jel tako? Ili se odnosi na neka skrivena manje poznata pitanja gdje nema očitog jasnog dokaza i tako dalje i tako dalje. Što se tiče osnova vjeri koje je Allah subhanahu ta'ala objasnio u svojoj knjizi, nema nikakve sumnje, nego vi ne shvatate da ima razlike između uspostavljanja dokaza i razumijevanja dokaza. A nije šart da neko razumi dokaz, nego je šart da se nad njim dokaz uspostavi, jer većina šta? Dokaze ne razumije. Većina kafira ne razumije, jel tako? Em tahsebu en ektarhum jesme'una u jaqilun. Zar misliš da većina njih čuje ili razumije? Inhum illa kel en'am. Oni su kao stoka. Belhum adallu sebila. Čak što više oni još, oni su još većoj zabludi. I tako dalje. Do kraja pisma gdje mu objašnjava, znači izgubili bi dosta vremena ako bi redom čitali, pa na kraju mu pojašnjava. I kaže, kad ovo postane jasno, je tako? Kad ovo postane jasno, onda ono u čemu se vi nalazite je kufr. Je tako? Ljudi obožavaju tagute i suprotstavljaju se vjeri islamu i tvrde da to nije riddet. A sve je ovo jasno. I na kraju opet kaže, wassalam. I na kraju opet naziva sela. Ne protekfiri, je tako? Na drugim mjestima, još očitije, kaže, oni koji obožavaju kabur kavaz, ne, znamo kako ne znam kako je njihovo stanje. Na trećem mjestu, kaže, oni koji ne tekfire tagute. I ne samo da ne tekfire tagute, nego ih brane i raspravljaju se za njih. Je tako? najmanje, je, najmanje što se za njih može reći jeste da su fasici. Pa ih ne protekfir. Pa ih ne protekfir. Reče da su fasici. Pa dalje govor gdje kaže ako ne tekfirimo one koji tavafe oko kabura bedevija i tako dalje. Zato što nema ko da ih upozori. Ovo sve govor koga? Šeha Muhammed ibn Abdullah. A on izdefinisuje ovo pravilo kod Jedan od učenjaka koji je došao, koji je ovo pravilo spomenuo, ako je ovo osnova vjere, onda ovaj učenjak nema uzora da pogriješi u osnovi vjeri. li tako? Morate ga protekfiriti. Nema uzora. Je tako? Kako pogriješi u osnovi vjeri? Ako kažu ovo prije nego što je rekao, ni ja ni moji šehovi nismo znali tevhida, mi ćemo reći pa jel ovo što je on rekao da nije znao tevhida značilo da je sam sebe protekfirio. I bilježili se gdje da je se okupao i kako to da njegovi sinovi nisu ostavili njegov govor onda kad je govorio, a nije znao tevhida. Nego su sve to pomno zabilježili, jedno i drugo, sve. I kako to da nisu raslanili šta je njegov govor dok nije znao tevhida, a šta je njegov govor kad je naučio tevhid. Kako to? Nego sve to zajedno spominju. Šta je ovo ako nije sve dokaz, nepobitni dokaz, da učenjaci ehlo sunneta nikada to nisu smatrali šta? Osnovom vjere. Nikada to nisu smatrali osnovom vjere. Koliko ima dojaci? za ovih pet minuta spomenut ću još jednu kobnu grešku. A to je da su sam hakom suđenje ili vladanje mimo onoga što je Allah subhanahu wa objavio, isto tako stavili šta u osnovu vjere. U sam šehadet. U sam šehadet. Može li hakom biti tako osnova vjere? vidjet ćemo da ne može nikako. Zašto? Zato što ćemo odma doći do činjenice da su učenjaci i po ovom pitanju šta? Ičtihadili. A u osnovi vjeri nema ičtihada. Pa šta su došli? I rekli da kadija, koji inače sudi po šerijatu, jel tako? Ali jednom presudi radi svoje strasti. Krivo. Ne presudi po onome što je objavio ne presudi kako treba po šerijatu. tako? Šta za njega kažu? Nije kafir. Pa šta je onda griješnik, fasik? Ovo je kufr dune, kufr. Zato što u predaju od Abdullah ibn Abbasa ima da je to kufr dune, kufr. Da je to mali kufr koji ne izvodi izvjer. Da je to veliki grije. Mi kažemo dobro. Na osnovu čega ste općeniti govor Abdullah ibn Abbasa kufr dune kufr, učinili da se odnosi baš na tog kadiju. O tako? Jer ovaj govor Abdullah ibn Abbasa, to je kufr dune kufr. Ili druga rečenica gdje kaže, nije to kufr kojim ste vi otišli. Znači nije veliki kufr. Ovo je općenito. Nije Abdullah ibn Abbas rekao, kadija koji jednom presudi, a inače sudi po šarijatu, nije izašao iz nego učinio kufr dune kufr. Nije tako rekao, nego je općenito. Na osnovu čega ste vi to sveli da se odnosi samo na to kadiju? Na osnovu ičtiha, ičtihada. Vratili ste se i gledali kojom prilikom i kad je to rekao Abdullah ibn Abbas. Onda ste vidjeli, jel tako, haber, odnosno one, one, predaje koje se govore o Muđlizu, jel tako, kad je raspravljao tamo sa Haridžijama i kad im kaže, ne, ove emevijski kadije oni su prihvatili islam i to je njihova vjera, ali nekad što ne presudi kako treba, to je grijeh kojeg su oni svjesni, jel tako? Pa to nije kufr, jel tako? Vidi sad, na osnovi ičtihada izuzeli ste ovu situaciju. Kako može ičtihada biti u osnovi vjeri? Kako? Može li biti ištihada u osnovi vjeri? Ne može. Dobro, kako ste vi onda u lemu koja je ištihadila u osnovi vjeri tako prihvatili i slijedite i u to? Otkud kad nema u osnovi vjeri, ne smije biti slijedjenje? Kako nema slijedjenje? Pa ovo upućuje šta? Da taj tehakum treba vidjeti kako je izdefinisan unu šerijat. Koji je to tehakum koji izvodi izvjeri? Pa kaže u ajetu ittehadu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Uzeli su svoje svećenike i monahe za gospodara mimo Allaha. Kaže Adi ibn Hatim, nismo ih uzeli za gospodara. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, zar nije kad vam halale smatrate halalom, kad vam haram, smatrate haramom. Jest, e to vam je njihov iba, to vam je ibadet njima. E vidi, tehakum koji je ibadet, e to je taj tehakum koji je ibadet, kojeg je Resul sallallahu izdefinisao kao ibadet. I kaže, to je onda vaš ibadet njima. Svatate li braću? To je taj ibadet, to je taj tehakum koji je ibadet njima. Je tako? Prema tome, vidite da ovo šta? Nije osnova vjere. Da je osnova vjere ništa ne bi bilo izuzeto. A ako je nešto izuzeto ištihadom učenjaka, onda kako ulema ištihadla u osnovi vjeri? I otkud vam pravo da slijedite učenjake ako su ištihadili u osnovi vjeri? Prema tome, tahakum nije od osnove vjere, nego vađib od vađib. Je tako? Koga ostavi, koga ostavi u određenoj situaciji, ne, ne jednom ili nekada zbog strasti, nego ga ostavi tra, slijedeći, jel tako, nekoga drugog u tahlilu i tahrimu, okrećući leđa šerijatu i tako dalje, želeći nečiji drugi sud, ne bude zadovoljan sa Allahovim sudom, jel tako? Onda je on šta? Munafik kod Allaha subhanahu wa ta'ala, tako Allah subhanahu wa ta'ala definiše. Munafik. I to je onda djelo, djelo kufra i širka. Sve mimo toga raspravljamo, jel tako? Šta je sa njim? Dokle je to došlo? I tako dalje. Je li to od tehakuma koji je širk? Ili je to možda nešto što iz čega može proizići stehakum koji je širk? I tako dalje. I tako dalje. Pa tekfirimo samo onoga ko sam učini očito djelo širka i kufra. A onoga ko učini neko djelo koje možda može biti podrška tom širku i kufru ili možda vodi ka tom širku i kufru ili možda iz njega proizilazi širki kufr ali nije samo to djelo nije širk niti kufr njega ne tek vidimo dokle dok ne razja dok ne razjasni. E tako mi ehlu sunne, ne tekfirimo odma onoga ko ne tekfiri <coughs> tagute i mušrike. Jel tako? Koji čine širk. Koji čine širk, a prepisuju se islamu, jel tako? Ne tekfirimo ga odma, dok mu ne iznesemo šta? Dokaze dok ne razjasnimo, dok ne vidimo šta je. Oni kažu te hakom je ibadet. Ako se posveti nekome drugom, odma je širk. Mi kažemo jel, jel sežda ibadet? Jest. Ako neko učini seždu nekom vladaru ili kralju. Je li odmah mušrik? Nije. Ne smiješ odmah reći da je mušrik. Zašto? Zato što moja debini žeber došao i Resulu sallallahu alaihi sallam učinio seždu. Iz čega? Počasti i poštovanje. Pa je li sežda ibadet? Jest. Ali vidiš da nije svaka sežda ibadet. Je li tahakom ibadet? Jest. Ali vidiš da nije svaki tahakom ibadet. Prema tome ovo su krupne greške kojih se odričemo koji se odrećemo i ne slijedimo taj put i ovo sam večeras se potrudio potrudio da jasno i glasno kažem onima